29. Lem'a 3. Bab Allahu Ekber'in mertebelerine dairdir. 33 mertebesinden 7 mertebeyi zikredeceğiz. O mertebelerden mühim bir kısmı 20. mektubun 2. makamında ve 32. sözün 2. mevkıfının ahirinde ve 3. mevkıfının evvelinde izah edilmiştir. Şu mertebelerin hakikatını anlamak isteyenler o iki söze müracaat etsinler. 1. mertebe, de ki Hamdolsun o Allah'a ki evlat edinmekten münezzehtir. Mülkünde ortağı bulunmaz ve hiçbir şeyden de aciz değildir ki yardımcıya ihtiyacı olsun. Ve hürmet ve tazimle onun yüceliğini an. Lebbeyk ve sadeyk, celali yüce olan Allah, ilmi ve kudretiyle her şeyden nihayet derecede büyüktür. Zira o öyle bir halik ve bari ve musavvirdir ki, kudretiyle insanı bir kainat gibi tasni etmiş ve insanı nasıl kader kalemiyle yazmışsa, kainatı da aynen o kalemle yazmıştır. Çünkü şu büyük alem olan kainat, aynen bu küçük alem olan insan gibi, onun kudretinin masnuğu ve kaderinin mektubudur. Sani Hakim şu büyük alemi öyle bir surette ibda etmiştir ki, onu bir mescit şekline döndürmüş ve bu küçük alemi de öyle bir surette icat etmiştir ki onu bir abd-i sacit yapmıştır. Şu büyük alemi bir mülk şeklinde inşa etmiş. Bu küçük alemi de bütün mülke muhtaç bir memlük olarak bina etmiştir. Onun alemi ekberdeki sanatı bir kitap şeklinde tezahür etmiş. İnsandaki sıbgası ise kitap çiçekleri açmıştır. Onun kudreti alem ekberde haşmet rububiyetini gösterirken alem asgar olan insanda da nimetleri tanzim ediyor. Onun haşmeti alem-i ekberde vahdaniyetine şehadet ederken, rahmeti de alem-i asgarda ehadiyetini ilan ediyor. O Sani Zülcelal, alem-i ekberin heyet mecmuasına ve enva ve eczalarının hareket ve sükunetlerine birer sikke-i vahdet koyduğu gibi, şu insanın cisim ve azalarına, ve hücre ve zerrelerine dahi öylece birer hateme vahdet basmıştır. Şimdi onun eserlerine toplu bir halde bak, nasıl gün gibi aşikar bir şekilde bir sehavet mutlaka ile beraber bir intizamı mutlak göreceksin. Onu dahi sürat mutlaka ile beraber mutlak bir ittizam içinde göreceksin. Onu dahi bir itkan mutlakla beraber suhulet mutlaka içinde göreceksin.'' onu dahi mutlak bir hüsnü sanatla beraber vüs'ati mutlaka içinde göreceksin. Onu dahi buğdu mutlakla beraber ittifakı mutlak içinde bulacaksın. Onu dahi ihtilatı mutlak ile beraber imtiyazı mutlak içinde göreceksin. Onu dahi gayet kıymettarlıkla beraber mevzuliyet ve ruhsat mutlaka ile hassiz mahlukatın istifadesine arz edilmiş bir şekilde bulacaksın. İşte bu gözle görünen keyfiyet, akıl sahibi bir ehli tahkik için bir şahit olduğu gibi, ahmak bir münafığı dahi, bütün bunların alim mutlak olan bir kudret mutlaka sahibinin eser vahdeti olduğunu kabul etmek zorunda bırakır. Vahdette suhulet mutlaka, şirk ve kudrette ise içinden çıkılması imkansız bir suubet vardır. Eğer bütün eşya tek bir zatı isnat edilse, kainatı hiç yoktan icat etmek bir hurma fidanını icat etmek kadar, bir hurma fidanı da bir meyve kadar kolay olur. Kesrete isnat edildiğinde ise meyveyi ağaç kadar, ağacı ise kainat kadar zorlaştıran bir imtina ortaya çıkar. Zira bir tek zat, pek çok eşya için bir tek netice ve vaziyeti bir tek fiil ile külfetsiz ve mübaşeretsiz bir şekilde elde eder eğer bu vaziyet ve netice kesrete havale edilse, o neticeye ancak pek çok tekellüfat, mübaşeret ve niza ile ulaşılabilir. Bir zabitin vazifesini neferata, ustanın vazifesini binanın taşlarına, arzın kendi etrafındaki dönüşüyle hasıl olan yıldız ve seyyarelerin mevkilerindeki değişmeleri o yıldız ve seyyarelerin hareketlerine, daire merkezinin vazifesini o dairenin çevresindeki noktalara bırakmak gibi vahdette intisap sırrıyla gayri mütenahi bir kudret bulunur. Bu suretle bir sebep bütün menabi kuvvetini kendisi taşımak zorunda kalmaz ve o sebepten hasıl olan eser onun istinat ettiği şey nispetinde büyük olur. Şirkte ise her bir sebep kendi menabi kuvvetini kendi belinde taşımaya mecburdur. Eseri de kendi cirmi kadar küçük olur. Bir karınca ve bir sinek işte bu intisap kuvvetiyle mütekebbir zalimlere galebe eder. Bir küçük çekirdek bu sırla koca bir ağacı üzerinde taşır. Bütün eşya bir tek zata isnat edildiği takdirde icat etmek, adem mutlaktan çıkarmak manasına gelmez. Bir tek zatın eşyayı icadı, tıpkı camdaki misali, sureti kemali suhuretle, fotoğraf kağıdına aksettirerek, ona bir vücud harici vermek gibi yahut görünmez bir mürekkeple yazılmış bir yazıyı, gizli yazıları ortaya çıkaran bir madde vasıtasıyla görünür hale getirmek gibi bir mevcud ilmiyi vücudu hariciye çıkarmak manasını taşır. Eşyanın esbaba ve kesrete havale edilmesi halinde ise bir şeye vücut vermek için o şeyi adam mutlaktan çıkarmak gerekir. Bu ise eğer muhal olmazsa suubetin en nihayet mertebesi olur. Demek vahdette vücut derecesine varan bir suhulet, kesrette ise imtina derecesinde bir suubet vardır. Vahdette maddeye ve zamana ihtiyaç olmadan bir mevcudu adem-i sıftan ibda ve icat etmek mümkün olur ki o mevcudun zerreleri külfetsiz bir şekilde ve hiçbir karışıklığa meydan vermeden bir ilmi kalıba dökülür şirkte ve kesrette yoktan var etmek ise bütün ehli aklın ittifakıyla imkan haricidir. Çünkü bir zihayatın vücudu için yeryüzüne yayılmış zerrelerin ve anasının toplanması kaçınılmaz olur. Ayrıca ilmi bir kalıbın mevcut olmayışı sebebiyle o zihayatın cismindeki zerrelerin muhafazası için her zerrede külli bir ilmin ve bir irade-i mutlakanın bulunması gerekecektir. Bununla beraber şerikler müstahaniyetün anha ve mümteniatun bizzat yani hiç onlara ihtiyaç olmadığı gibi ve vücutları muhal oldukları halde onları dava etmek sırf tahakkümidir. Ve mevcudattan hiçbir şeyde böyle bir ihtimal için ne bir emare ne bir işaret mevcut değildir. Zira kainatın hılkati bir zarure gayr mütenahi bir kudreti kamile icap ettirir Şeriklere hiç ihtiyaç yoktur. Eğer şerik bulunsa, mütenahi diğer bir kuvvet, hiçbir zaruret olmadan, hatta zaruret bunun tam aksi iken, o nihayetsiz ve gayet kemaldeki kudreti, nihayetsiz olduğu bir vakitte tahdit edip, ona nihayet vermek lazım gelir ki, bu beş vecihle muhaldir. İşte şerikler böylece mümtenidirler ve kainatın mevcudatından hiçbir şeyde, mezkur vecihlerle mümteni bulunan şeriklerin varlığına dair bir işaret yahut tahakkukuna dair bir emare yoktur. Bu mesele 32. sözün birinci mevkıfında zerrattan seyyarata, ikinci mevkıfta semavattan teşebbüsatı ve çiyeye kadar. Hepsi de üzerlerindeki sikke-i tevhidi göstererek şirki reddeden mevcudatın cevaplarıyla izah edilmiştir. Onun şeriki olmadığı gibi mueyni ve veziri de yoktur. Esbab ise kudret-i ezeliyenin tasarrufuna ince bir perdeden ibarettir. Hakikatta tesiri icadi sahibi değildir. Zira esbab içinde en eşref ve ihtiyarı en geniş olan insan olduğu halde yemek ve içmek ve düşünmek gibi en zahir efal ihtiyariyesinden onun elinde bulunan ancak yüz cüzden bir meşgup cüzdür en eşref ve en geniş ihtiyar sahibi sebebin eli, böyle gördüğün gibi tasarrufu hakikiden bağlanmış olursa, sair hayvanat ve cemadat, harika arz ve semavata, icat ve rububiyette nasıl şerif olabilirler? Nasıl ki bir padişahın içine hediyesini koyduğu zarf, yahut hediyesini sardığı mendil, yahut hediyesini eline verip sana gönderdiği nefer, o padişahın saltanatına şerik olamaz.'' Öyle de elleriyle bize nimetlerin gönderildiği sebepler ve bizim için iddihar edilen nimetlerin sandıkçalarından ibaret olan zarflar ve bize hediye gönderilmiş atayay ilahiyenin sarıldığı esbab, şerik veya muin veya müessir birer vasıta olamazlar. İkinci mertebe, celali yüce olan Allah ilmi ve kudretiyle her şeyden nihayet derecede büyüktür Zira o öyle bir hallak alim ve sani hakim ve rahman rahimdir ki, kainat bostanındaki şu mevcudat-ı arziye ve ecram-ı ulviye bilbedahe o hallak alimin mucizat-ı kudretidir. Ve şu yeryüzü bağında serilmiş rengarenk müzeyyen nebatat ve açılıp saçılmış ve yayılmış mütenevvi hayvanat bir zarure o sani hakimin havariki sanatıdır.'' ve bu bağın bahçelerindeki şu tebessüm eden çiçekler ve süslenmiş meyveler bil müşahede o rahman Rahim'in hedayayı rahmetidir. O mucizat-ı kudret şöyle şehadet ediyor, şu havarik sanat nida ediyor ve bu hedayayı rahmet ilan ediyor ki evvelkinin hallakı ve diğerinin musavviri ve ahirkinin vahibi olan zat her şeye kadir, her şeye alimdir.'' Onun rahmeti ve ilmi her şeyi kuşatmıştır. Kudretine nispeten zerreler ve yıldızlar, az ve çok, küçük ve büyük, mütenahi ve gayri mütenahi her şey misavidir. O sani hakimin mucizatı olan mazinin bütün vukuat ve garaibi şehadet eder ki, o sani, hallak alim ve aziz hakim olduğundan istikbalin bütün imkanat ve acaibine kadirdir. Her türlü noksandan ve kusurdan münezzehtir o zat ki, ilminin mucizeleri, sanatının harikaları, cüb ve sakasının hediyeleri ve lütfunun bürhanları olan müzeyyen hayvanatı, münakkaş kuşları, meyveli ağaçları ve çiçekli nebatatı ile yeryüzü bahçesini sanatının meşeri, mahlukatının mahşeri, kudretinin mazharı, hikmetinin medarı, rahmetinin çiçekliği, cennetinin tarlası, mahlukatının resmi geçit meydanı, mevcudatının seylangahı, masluatının ölçeği yapmıştır. Bu yeryüzü bahçelerinde meyvelerin zinetiyle gülen çiçeklerin tebessümü, seher yeriyle şakıyan kuşların secaaları, çiçeklerin yaprakçıklarındaki damlaların şıpıltısı ve validelerin küçük yavrulara olan tarahumu, cin ve insana ve hayvanat ve ruhaniyat ve melaikeye bir vedudun kendisini tanıttırması, bir Rahman'ın kendini sevdirmesi, bir Hanna'nın terhumu, bir Menna'nın en latif rahmet kilvelerini izhar etmesidir. Bütün meyve ve tohumlar birer hikmet mucizesi, birer sanat harikası, birer rahmet hediyesi, birer vahdet bürhanı, dar ahiretteki eltaf-ı ilahiyenin birer şahididir. Onlar birer şahaya sadık olarak ilan ederler ki, Kendilerinin hallakı her şeye kadir ve her şeye alimdir. Onun rahmeti ve ilmi ve halk ve tedbiri ve sun ve tasviri her şeyi ihata etmiştir. Onun halk ve tedbirine ve sun ve tasvirine nispetle güneş bir tohumcuk gibi, yıldız bir çiçek gibi, arz bir habbe gibidir. Hiçbir şey ona ağır gelmez. Meyve ve tohumlar, alemi kesretin aktarında vahdetin aynaları, kaderin işaretleri, kudretin remizleridir ki bu kesretli mevcudatın menbaalarının vahdetini gösterirler. Onlar bir menbaadan sudurları sırasında fatırlarının sun ve tedbirdeki vahdetine şehadet ettikleri gibi tekrar vahdette nihayet bulmalarıyla da saniyelerinin halk ve tedbirindeki hikmetini zikrederler. Hem o meyve ve tohumlar Hikmet-i Rabbaniye'nin telvihatıdır ki, Halik-i küllü şeyin, o cüz'i mevcudatların müteveccih külli nazarının, onların cüzlerine dahi baktığını gösterir. Çünkü o ağacın halk edilmesinden en zahir maksat onun meyvesidir. İşte beşer de şu kainatın meyvesidir. Ve Halik-i kainat nazarında en zahir maksut odur. Kalp bir tohumcuk gibidir. Ve sani mahlukatın en münevver aynası odur. İşte şu hikmettendir ki bu kainattaki şu küçücük insan bu mevcudatta haşir ve neşir gibi muazzam inkılaplara ve kainatın tahrip ve tebdil ve tahvil ve tecdidine en zahir bir medar olur. Allahu Ekber! Sen akılların künhu azametine erişemediği bir zat-ı zülcelalsin ey kebir! Çünkü bütün eşya la ilahe illahu deyip kainatın azim halka zikrinde beraber zikrederek çalışıyorlar. Vakit be vakit, lisan-ı istidat ile Cenab-ı Hak'tan hukuku hayatını ya hak deyip hazine-i rahmetten istiyorlar. Baştan başa da hayata mazhariyetleri lisanıyla ya hay ismini zikrediyorlar. Üçüncü mertebe haşiye. Bu üçüncü mertebe cüz'i bir çiçeği ve güzel bir kadını nazara alıyor koca bahar bir çiçektir. Cennet dahi bir çiçek gibidir. O mertebenin mazharlarıdırlar. Ve alem güzel ve büyük bir insan ve huriler nev'i ve ruhaniler taifesi ve hayvanlar cinsi ve insan sınıfı her biri manen güzel bir insan hükmünde bu mertebenin gösterdiği esmayı safahatıyla gösteriyor. İzahı 32. sözün 3. mevkıfının başındadır. Allahu Teala ilim ve kudretiyle her şeyden nihayet derecede büyüktür. Zira o öyle bir kadir, mukaddir, alim, hakim, musavvir, kerim, latif, müzeyyin, mün'im, vedud, mütearrif, rahman, rahim, mütehannin, cemil-i zülcelal, kamil-i mutlak ve nakkaş ezelidir ki bu kainatın sahaif ve tabakatıyla kül ve cüz olarak hakikatı ve bu mevcudatın külliyet ve cüz'iyet ve vücut ve beka itibariyle hakikati, onun kaza ve kader kaleminin ilim ve hikmetle tanzim ve takdir ettiği hatları, ilim ve hikmet pergelenin sun ile tasvir nakışları, sun ve tasvirinin yedi beyzasıyla lütuf ve keremle tezyin ve tenvir ettiği tezyinatı, lütuf ve kereminin ve teveddüt ve taarrufunun latifelerinden rahmet ve nimetle tebessüm eden çiçekleri, rahmet ve nimetinin ve terahhum ve tahammününün feyzinden cemal ve kemal ile tezahür eden semereleri ve aynaların faniliği ve mazharların seyyaliyetiyle beraber onlarda tecelli eden o mücerred ve sermedi cemalin baki kalarak gelip geçen mevsimler ve asırlar ve dehirler üzerinde tecelliyat ve zuhuratının ve gelip geçen mahlukat ve günler ve seneler üzerindeki inamatının devam etmesinin şehadetiyle onun cemal ve kemalinin tecelliyat ve lemaatından başka bir şey değildir. Evet, aynaların faniliği ve mevcudatın zavaliyle beraber tecelliyatın ve fiyuzatın devam etmesi bütün zuhurattan daha zahir bir surette onlarda görünen cemalin mazharlara ait olmadığını delalet eder ve en fasih bir lisanla ve en bazı bir bürhanla gösterir ki o tecelliyat vacibil vücudun ve baki vedudun mücerret cemalinin ve mazharlar üzerinde daimi yenilenen ihsanatının cilveleridir. Evet eserin mükemmelliği akıl sahipleri için fiilin mükemmelliğine delalet eder. Mükemmel fiil ise fehim sahipleri için ismin mükemmelliğine delalet eder. İsmin mükemmelliği bilbedahe sıfatın mükemmelliğine, sıfatın mükemmelliği ise biz zarure şe'nin mükemmelliğine, şe'nin mükemmelliği ise hakkal yakin derecesinde bir kat'iyetle ve o zata layık bir şekilde zatın mükemmelliğine delalet eder. Dördüncü mertebe Celali yüce olan Allah her şeyden nihayet derecede büyüktür. Zira o öyle bir adli adil ve hatemi, hakimi, hakime ezelidir ki şu kainat şeceresinin binasını meşiyet ve hikmetinin asılları üzerinde altı günde tesis etmiş ve onu kaza ve kaderinin düsturlarıyla tafsir etmiş ve adet ve sünnetinin kanunlarıyla tanzim etmiş ve inayet ve rahmetinin namuslarıyla tezyin etmiş ve masnuatındaki intizamatın, mevcudatındaki tezyinatın, kainatın eczasındaki teşabı, tenasüp, tecavüb, taavun ve taanukun ve her şeyde o şeyin kâmet-i kabiliyetine göre kader tarafından şuurlu bir şekilde takdir edilmiş itkan sanatın şehadetiyle sabit olduğu üzere esma ve sıfatının cilveleriyle tenvir etmiştir kainatın tanzimatındaki hikmet-i amme, tezyinatındaki inayet-i tamme, taltifatındaki rahmet-i vasia, terbiyesindeki erzak ve iaşe-i şamile, fatırının şuunat-ı zatiyesine mazhariyetiyle acip bir sanat izhar eden hayatı, tahsinatındaki mehasin-i kastiye, mevcudatının zevaliyle beraber onlarda inikas eden tecelliyat-ı cemaliyenin devam etmesi, kainatın kalbinde mabuduna karşı sadık aşk, cezbelerinde zahir olan incizap, kainattaki bütün kamillerin, onun fatırının vahdetine dair ittifakları, eczasında fayda ve maslahatları gözeten tasarrufat, nebatatındaki hakimane tedbir, hayvanatındaki kelimane terbiye, erkanının tagayyüratındaki mükemmel intizam, külliyetinin intizamında gözetilen cesim gayeler, maddeye ve zamana muhtaç olmayarak ve gayet kemaldeki bir hüsnü sanatla defaten icat edilmesi, sınırsız imkanat içinde mütereddit mevcudatına verilen hakimane teşebbüsat, gayet kesretli ve mütenevvi hacetlerinin ellerinin yetişmediği en küçük matlaplarına kadar umulmadık tarzda ve hesapsız bir şekilde layık ve münasip vakitte kaza edilmesi, zaafında tecelli eden kuvvet mutlaka, aczinde tecelli eden kudret mutlaka, cumhurunda tezahür eden hayat, cehline rağmen her şeyi her şe'niyle ihata eden külli şuur, tagayyürden münezzeh bir tahyir edicinin vücudunu istizam eden tagayyuratındaki intizamı mükemmel, bir merkez etrafındaki mütedahil daireler gibi müttefik tesbihatları istidat lisanıyla, ihtiyacı fıtri lisanıyla ve ısrar lisanıyla edilen üç nevi duaların makbuliyeti, mevcudatın münacatları ve ibadetleriyle mazhar oldukları şuhudat ve füyüzatları, mukadderatındaki intizam, hatırını zikretmekle mutmain oluşları, mevcudatın medde ile müntehalarını birleştiren hayt vuslatın ibadet oluşu ve ibadet vasıtasıyla kemalatlarının zuhur edişi ve saniinin o mevcudu halk etmekteki makasıdının tahakkuk etmesi ve hakeza kainatın sair şuunat ve ahval ve keyfiyatı şehadet eder ki bütün bunlar bir tek müdebbiri hakimin tedbirinde ve ehad-i samet olan bir mürebbi kerimin terbiyesi altındadır. Ve bunların hepsi bir tek seyyidin hizmetinde ve bir tek mutasarrıfın tasarrufundadırlar. Ve hepsinin de masları öyle bir vahidin kudretidir ki, mektubatından her bir mektup üzerinde ve sahaif mevcudatından her bir sayfa üzerinde vahdet hakemleri kesretle tezahür etmiştir. Evet, her bir vadi ve dağdaki ve her bir sahra ve ovadaki, her bir çiçek ve meyve, her bir nebat ve ağaç, belki her bir hayvan ve taş, belki her bir zerre ve toprak, nakışla, eser mabeyninde bir hatemdir. Ve dikkatle nazar edenlere gösterir ki, o eserin sahibi kim ise, o nameyi ihtiva eden şu mekanın katibi de odur. Ve yeryüzünün ve denizaltının katibi de odur. Ve böyle namelerle dolu semavat sayfasına şems ve kameri nakşeden de odur. O nakkaşın celali her şeyden nihayet derecede yücedir. Allahu Ekber. Alem bütün eczasıyla hep birlikte La ilahe illallah hakikatını terennüm ederler. Beşinci mertebe haşiye 32. sözün birinci mevkıfının zeyninde ve 20. mektubun ikinci makamında izah edilmiştir. Allah her şeyden nihayet derecede büyüktür. Zira o öyle kadir bir hallak ve öyle basir bir musavvirdir ki şu ecram-ı ulviye ve inci bisal yıldızlar onun uluhiyet ve azametinin bürhanlarından birer nur ve rububiyet ve izzetinin şahitlerinden birer suadır. Bütün bunlar onun saltanatı rububiyetinin şaşasına şehadet ve hikmet ve hakimiyetinin vüsatini ve azameti kudretinin haşmetini nida edip ilan ederler. Şimdi ayet-i kerimeye kulak ver. Üstlerindeki göğe bakmazlar mı? Onu nasıl bina edip süsledik? Sonra semanın yüzüne bak ki nasıl bir sükunet içinde sükut, hikmet içinde bir hareket, haşmet içinde bir parlamak, zinet içinde bir tebessümü, intizam-ı hırkat ve ittizam sanatla beraber göreceksin.'' semanın lambası olan güneşin parlamasıyla mevsimleri tebdil etmek, kandili olan ayı semanın yüksek burcuna asıp aydınlatmak, yıldızları ışıl ışıl yakıp alemleri süslendirmek, bu alemi tedbir eden nihayetsiz bir saltanatın varlığını ehli fikre ilan eder. İşte o hallak kadir her şeyi her şe'niyle bilir. Onun iradesi her şeye şamildir. Dilediği olur, dilemediği olmaz.'' her şeyi ihata eden zati ve mutlak kudretiyle her şeye kadirdir. Nasıl şu günkü günde güneşin ziyasız ve hararetsiz vücudu mümkün ve mutasavver değilse, öyle de semavatın haliki olan bir ilahın ilmi muhit ve kudreti mutlaka sahibi olmaması mümkün değildir ve tasavvur olunamaz. Demek biz zarure zatının lazımı olan muhit ilmiyle o her şeyi her şe'niyle bilir. Öyle bir ilmin her şeye taalluku lazımdır. Ve hiçbir şeyin ondan gizlenmesi mümkün değildir. Çünkü huzur ve şuhud ve nüfuz ve nurani ihata vardır. Mevcudatta müşahede edilen nizamlı intizamlar ve intizamlı mizanlar, hikmet-i amme ve inayet-i tamme, muntazam kader ve müsvir kazalar, muayyen eceller ve mukannen erzaklar, Düsturlarının sağlamlığıyla, kainattaki fenleri netice veren itkanat ve her şeyi süslendiren ihtimamat ve gayet kemaldeki imtiyaz ve ittizam ve intizam ve itkan ve her şeyin hılkatinde görülen suhulet-i mutlaka namına hiçbir şey yoktur ki her şeyi bilen bir Allah'ın guyubun ilminin ihatasına şahit olmasın. Yaratan bilmez olur mu? Onun ilmi her şeyin inceliklerine nüfuz eder ve o her şeyden hakkıyla haberdardır. Ayetinin delaletiyle bir şeyin vücudu o şeye taalluk eden ilmi istilzam eder. Ve eşyadaki nuru vücut, eşyaya taalluk eden nuru ilmi istilzam eder. İnsanın hüsnü sanatının onun şuuruna delaletiyle, hılkat-ı insanın ilmi halife delaleti arasındaki nisbet. karanlık gecedeki yıldız böceğinin ışıkçığının günün ortasında yeryüzünde parlayan güneşin şaşasına nispeti gibidir. O Halik'in ilmi nasıl her şeyi muhit ise iradesi de öylece her şeyi muhittir. Çünkü meşriyet olmadan bir şeyin tahakkuku mümkün değildir. Kudret tesir ettiği ve ilim temyiz ettiği gibi irade de taksis eder. Ondan sonra eşya vücuda gelir. Hak Subhanehu ve Teala'nın irade ve ihtiyarına dair şahitler, eşyanın keyfiyat ve ahval ve şuunatı adedincedir. Evet hassiz imkanat ve akim yollar ve müşevveş ihtimaller arasından ve karma karışık seller altında bu dakik ve rakik nizamla ve bu gözle görünen hassas ve cessas nizamla mevcudatın tanzimi ve muayyen sıfatlarının onlara taksis edilmesi ve basit ve canik unsurlardan muntazam ve muhtelif zihayat mevcudatın halk edilmesi, insanın bütün cihazatıyla nutfeden, kuşların bütün azalarıyla yumurtadan, ağacın muhtelif azalarıyla tohumdan halk edilmesi gibi her şeyin taksis ve tayini, Hak Sübhanehu'nun irade ve ihtiyar ve meşiyetiyle olduğuna delalet eder. Nasıl bir cinsten olan eşyanın tevafuku ve bir nev'in efradının azay esasiyede tevafukları onların saniinin vahid ve ahad olduğuna biz zarure delalet ederse, bütün o efradı şumulüne alan ve muntazam alamet-i farikalarla tezahür eden hakimane teşahhusatlarındaki temayüzle şanı her şeyden yüce olan o sani'i vahid ahadın fail muhtar ve mürid olduğuna ve dilediği gibi iş görüp dilediği gibi hükmettiğine delalet eder hem o hallakı alim mürid. Nasıl ki alim küllü şey ve müridi küllü şeydir. Yani ilmi her şey muhit ve iradesi her şeye şamil ve ihtiyar tam ve ekmeldir. Öyle de onun kudreti dahi kamildir, zaruridir, zatidir, zatından meş'et eder ve zatının lazımıdır. O kudrete acz tedafur etmesi muhaldir. Aksi takdirde bir ittifak muhal olan cem-i beyin lazım gelir. O kudrette merakit de bulunmaz. Nuraniyet, şeffafiyet, mukabele, muvazene, intizam ve imtisal sırrıyla sürat ve suhulet ve kesret-i mutlaka içinde müşahede edilen intizam-ı mutlak ve iktizam-ı mutlak ve imtiyaz-ı mutlakın şehadetiyle imdad-ı vahidiyet ve yusr vahdet ve tecelli-i ahadiyet sırrıyla vücut ve tecerrüt ve mübayenet-i mahiyet hikmetiyle ademi takayyüt ve ademi tahayyüz ve ademi tecezzi sırrıyla hiç ihtiyaç yok. Faraza ihtiyaç olsa avaip ve mevaniin dahi insandaki asap gibi yahut seyyalat-ı latifeyi nakleden madeni hatlar gibi bir vesile-i teshiyle inkılap etmesi hikmetiyle cezalet itibarıyla zerre yıldızdan cüz neviden ve külden, Cüz-i cüz'i külliden, az çoktan, küçük büyükten, insan alemden ve tohum ağaçtan daha aşağı olmadığı hikmetiyle, o kudrete nispeten zerreler ve yıldızlar, az ve çok, küçük ve büyük, Cüz-i ve külli, cüz ve kül, insan ve alem, tohum ve ağaç müsavidir. Onları halk edenin, bunları dahi halk etmesi istibat olunamaz.'' Zira ihata olunan mevcudat, o külli ve muhit mevcudatın misali musaggarı olan küçücük mektuplar yahut onlardan sağılmış ve süzülmüş noktalar hükmündedir. Demek ihata olunan şeyin haliki kim ise, ihata eden dahi biz zarure o halikin kabze-i tasarrufunda olmak zarureti vardır. Ta ki ihata edenin küçük misali, onun ilminin desatiriyle, o ihata olunanlarda derc edilsin ve onun hikmetiyle süzülüp hülasası çıkarılsın. İşte cüz'iyatta şunu gösteren kudrete, külliyatta dahi bunu göstermek ağır gelmez. Hem nasıl ki cevahiri fert üzerine esir zerratıyla bir Kur'an-ı hikmet yazmak, semavat sayfaları üzerine yıldızlar ve güneşler mürekkebiyle bir Kur'an-ı azim yazmaktan cezalet itibarıyla daha aşağı değildir. Öyle de bir arı veya karınca hırkatçe ağaçtan veya filden aşağı olmadığı gibi bir çiçek dahi sanatça bir yıldızdan aşağı değildir ve hakeza kıyas et. Hem icad eşyada görülen kemal-i suhulet, nasıl ehli dalaleti aklın reddettiği ve hatta vehmin dahi ondan kaçtığı muhalat ve hurafeleri istilzam eden bir iltibasla teşkili teşekkül zannetmelerine sebep olmuşsa, ehli hak ve hakikat nazarında da zerrat ve seyyaratın müsavi şekilde Halik-i kainatın kudretine nispet edilmesi icap ettiğini kat'i ve zaruri bir şekilde ispat etmiştir. Onun celali pek yüce, şanı pek büyüktür ve ondan başka ilah yoktur. Altıncı mertebe Haşiye bu mertebe-i sadise sair mertebeler gibi yazılsaydı pek çok uzun olacaktı. Çünkü İmam-ı Mübin, Kitab-ı Mübin kısa ifade ile beyan edilemez. 30. sözde bir nebze zikredildiğinden burada kitabeten kısa kesip derste izahat verdik. Onun celali pek yüce, şanı pek büyüktür. Allah ilim ve kudretiyle her şeyden büyüktür. Zira o öyle bir adil hakim ve kadir alim ve vahid-i ahad ve sultan-ı ezelidir ki, bütün bu alemler onun nizam ve mizanının, tanzim ve tevzininin, adil ve hikmetinin ve ilim ve kudretinin kabzayı tasarrufundadır. Ve şuhut derecesinde bir hats ile belki bir müşahede onun vahidiyet ve ahadiyet sırrına mazhardır. Çünkü mükevvenatta nizam ve mizan ile tanzim ve tenzim dairesinden hariç hiçbir şey yoktur. Bunlar ise İman-ı Mübin ve Kitab-ı Mübin'den iki battır. Ve şunlar dahi biri o Alimi Hakim'in ilim ve emrine, diğeri de o Aziz-i Rahim'in kudret ve iradesine iki ünvandır. Ve şu imam ile beraber şu kitaptaki şu mizanlı nizam, başında izan ve yüzünde gözü bulunan kimse için iki parlak bürhandır ki, kainatta hiçbir şeyin hiçbir zaman o Rahman'ın kabze-i tasarrufundan ve o Hanna'nın tanziminden ve o Menna'nın tezyininden ve o Deyya'nın tenzininden hariç kalmadığını gösterir. Elhasıl, mevcudatın fırkatında ismi evvel ve ahirin tecellisi mebde ile müntehaya, asıl ile nesle, mazi ile müstakbele, emir ile ilme bakar ve imamı mübine işaret eder eşyanın hılkatı zımnında tecelli eden ismi zahir ve batın ise kitab-ı mübine işaret ederler. Zira kainat büyük bir ağaç gibidir. Kainatın her bir alemi dahi bir ağaca benzer. Binaenaleyh cüz'i bir ağacı, bütün enva ve alemleriyle beraber kainatın hılkatına kıyas edebiliriz. İşte şu cüz'i ağacın bir aslı ve mebdeyi vardır ki ağaç o çekirdekten neşet eder. Ve keza ağacın ölümünden sonra onun vazifesini idame ettiren bir de nesli vardır ki o dahi ağacın semeresindeki çekirdektir. İşte mebde ile müntaha, ismi evvel ve ahirin tecellisine mazhardır. Ağacın mebde ve çekirdek aslisi, intizam ve hikmetle ağacın teşekkülatına dair bütün düsturları ihtiva eden bir fiiliste ve tarife hükmündedir. Ağacın nihayetinde bulunan meyvenin çekirdeği ise ismi ahirin tecellisine mazhardır. Kemali hikmetle halk edilen meyvedeki çekirdek, kendisine o ağacın benzerinin teşekkülü için bir fiiliste ve tarife tevdi edilmiş bir sandıkça hükmündedir. Onda kalemi kaderle gelecek ağacın teşekkülatına dair düsturlar yazılmıştır. Ağacın dış yüzü ise ismi zahirin tecellisine mazhardır kemal intizam ve tezyin ve hikmetle tanzim edilen o ağacın zahiri, sanki o ağacın kametine uygun şekilde kemali hikmet ve inayetle biçilmiş muntazam, müzeyyen ve murassa bir elbisedir. O ağacın batını ise ismi batının tecellisine mazhardır. İntizam ve tedbirindeki kemal ile akılları hayrette bırakan ve hayat için lüzumlu maddeleri muhtelif azalara, Kemal intizamla tevzi eden o ağacın batını, gayet intizam ve iktizamla tanzim edilmiş harika bir makine gibidir. Nasıl ağacın acık bir tarifesi olan evveli ile harika bir fiilistesi olan ahiri, İmam-ı Mübin'e işaret ediyorsa, pek acık bir sanat eseri olan zahiri ile nihayet derecede muntazam bir makine olan batını da Kitab-ı Mübin'e işaret eder. Bunun gibi insandaki kuvve-i hafızalar dahi levh-i mahfuza işaret eder ve onun vücuduna delil teşkil eder. Yine bunun gibi her bir ağacın çekirdeki aslisi ve meyveleri imamı mübine işaret eder. Zahir ve batını ise kitabı ı mübini gösterir. İşte bu cüz'i ağaca mazi ve müstakbeliyle şeceri arzı evveli ve atisiyle şeceri kainatı ecdadı ve nesliyle şecere insanı kıyas et ve hakeza o şecerenin Halık'ının şanı pek yücedir ve ondan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. Ey kebir! Sen öyle bir zat zülcelalsin ki azametini tavsif etmekte akıllar aciz. Ceberutunun künhüne erişmekte fikirler çaresiz kalır. Yedinci mertebe Celali yüce olan Allah, ilmi ve kudretiyle her şeyden nihayet derecede büyüktür. Zira o öyle bir hallal, fettah, faal, allam, vehhab ve feyyazdır. Ve öyle bir şemsi ezelidir ki, şu kainat bütün enva ve mevcudatıyla beraber, onun envarının gölgeleri, onun efalinin eserleri, onun esmasının çeşit çeşit tecelliyatının renk renk nakışları, onun kaza ve kader kaleminin hatları, onun sıfatının ve cemal ve celal ve kemalinin tecelliyatının aynalarıdır. Haşiye bu esma-i mübareke dürbünleriyle mevcudattaki cilveleri altında ef'al-i ilahiye ve asarına bakmakla müsemma-i zülcelale intikal edilir. Bütün kütüp ve suhufuyla ve tekvini ve Kur'an'i ayetleriyle şahid ezeliğinin icmaı, zatında ve zerratındaki iftikar ve ihtiyacatıyla beraber üzerinde tezahür eden gınay mutlak ve servet-i mutlaka ile arz ve alemin icmağı, zevil ervahtan ervah neyire ve kulub-ı münevvere ve ukul-ü nuraniye sahibi olan bütün ehli şuhut enbiya ve evliya ve asfiyanın bütün tahkikat ve keşfiyat ve füyuzat ve münacatlarının icma ile Arzdan ecram-ı ulviye ve süfliyeye kadar bütün bunlar hat ve hesaba gelmez kat'i şehadetleri ve yakine dayanan tasdikleriyle tekvini ve Kur'ani ayetlerin şehadetlerini ve vacib vücudun bizzat şehadeti demek olan suhuf ve kütüb-i semaviyenin şehadetlerine kabul ile ittifak etmişlerdir ki bu mevcudat onun kudretinin asarı ve kaderinin mektubatı, esmasının aynaları ve envarının temessülatıdır. Onun celali her şeyden yücedir ve ondan başka ilah yoktur. Dördüncü bab iki fasıldır, birinci fasıl. Hazreti Hızır'ın meşhur ve mühim bir girdi, mebde ve esas olarak marifetullah'ta ve tevhidin meratibinde 63 mertebeye işaret ediyor. O 63 mertebenin her birisi iki cümledir. La ilahe illallah vahdaniyeti ispat ettiği gibi hıve ile başlayan isimler vücudu vacibi ispat ediyor. Adeta birinci cümle vahdaniyeti gösterdiği zaman bir sual mukadder hatıra geliyor. O vahid kimdir? Nasıl bileceğiz diye vaki olan suale mesela Rahim ile cevap veriyor. Yani kainatı dolduran asar şefkat ve merhamet O'nundur. O Rahman'ı tanıttırıyor ve hakeza kıyas et. Said Nursi, Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım, bütün mevcudatta ve zerrat mevcudatta müşahede olunan her bir nimet ve rahmet ve hikmet ve inayetin önünde, her bir hayat ve memat ve hayvan ve nebatın önünde, her bir çiçek ve meyve ve çekirdek ve tohum önünde, her bir sanat ve sıbgat ve nizam ve mizan önünde, her bir tanzim ve tevzim ve temyiz önünde, işte bu şehadeti sana takdim ediyorum. Haşiye, bu şehadetlerde iki hüküm var. Biri vahdaniyeti gösterir, la ilahe illallah'tır. Diğeri o vahidin vücubunu ispat eder ki, hüve ile başlayan isimlerdir. Her bir hüve geldiği vakit bir sual-i mukaddere cevaptır. Güya deniliyor ki o ilahı vahidi nasıl tanıyacağız? Cevap veriliyor ki mesela Hüves-Semi'ul Basir bunda diyor ki bu mevcudatın dertlerini görüp dinleyen birisi var ki istediklerini yapıyor. Böyle asar, efali ilahiyeyi ve o efal, semi, basir gibi isimleri ispat eder. O isimler mevsuflarının vücudunu gösterirler. İşte bütün bu cümleler bu tarzdadır asar ile efali, efal ile esmayı, esma ile vücudu vacibi ispat ederler. Şahidiz ki Allah'tan başka ilah yok, odur hay ve kayyum. Allah'tan başka ilah yok, odur baki ve deymum. Allah'tan başka ilah yok, birdir o, şeriki yok. Allah'tan başka ilah yok, odur aziz ve cebbar. Allah'tan başka ilah yok, odur hakim ve gaffar. Allah'tan başka ilah yok, odur evvel ve ahir. Allah'tan başka ilah yok, odur zahir ve batın. Allah'tan başka ilah yok, odur semi ve basir. Allah'tan başka ilah yok, odur latif ve habir. Allah'tan başka ilah yok, odur gafur ve şekur. Allah'tan başka ilah yok, odur hallâk-ı kadir. Allah'tan başka ilah yok, odur musavvir ve basir. Allah'tan başka ilah yok, odur cevvad-ı kerim. Allah'tan başka ilah yok, odur muhyi ve alim. Allah'tan başka ilah yok, odur muni kerim. Allah'tan başka ilah yok, odur müdebbir hakim. Allah'tan başka ilah yok, odur mürebbi rahim. Allah'tan başka ilah yok, odur aziz ve hakim. Allah'tan başka ilah yok, odur ali ve kavi. Allah'tan başka ilah yok, odur veli ve gani. Allah'tan başka ilah yok, odur şehit ve rakip. Allah'tan başka ilah yok, odur karip ve mücib. Allah'tan başka ilah yok, odur fettah-ı alim. Allah'tan başka ilah yok, odur hallak-ı hakim. Allah'tan başka ilah yok, odur metin ve kuvveti mutlaka sahibi rezzak. Allah'tan başka ilah yok, odur ahad ve samet. Allah'tan başka ilah yok, odur baki ve emced. Allah'tan başka ilah yok, odur vedud ve mecid. Allah'tan başka ilah yok, odur faali lima yurid. Allah'tan başka ilah yok, odur melik ve varis. Allah'tan başka ilah yok, odur baki ve baiz. Allah'tan başka ilah yok, odur bari ve musavvir. Allah'tan başka ilah yok, odur latif ve müdebbir. Allah'tan başka ilah yok, odur seyyid ve deyyan. Allah'tan başka ilah yok, odur hannan. Haşiye, hannan rahmetlerin en latif cilvesini gösterendir. Ve mennan, haşiye, mennan nimet verici demektir. Allah'tan başka ilah yok, odur Subbuh ve Kuddus. Allah'tan başka ilah yok, odur Adil ve Hakem. Allah'tan başka ilah yok, odur Fert ve Samet. Allah'tan başka ilah yok, odur Nur ve Hadi. Allah'tan başka ilah yok, odur her arifin marufu. Haşiye, huvel marufu liküllil arifin fıkrasından sonraki fıkraların meali şudur ki, o ilah-ı vahidi tanımak istiyorsan bak, bütün mey-i beşerde gelen ariflerin ayrı ayrı yollarla, delilleriyle tanıdıkları bir maruf var. İşte o maruf odur. O ilah-ı vahid böyle hat ve hesaba gelmez ehli marifet. Hat ve hesaba gelmez ayrı ayrı tarzda tanıdıkları bir zatın vücudu güneş gibi zahir olur. Hem nev-i beşerdeki hat ve hesaba gelmez abidlerin bir tek mabuda ibadet ettikleri, ve o ibadetin karşısında mukabele-i maneviye görmeleri ve münacat ve füyüzata mazhar olmaları güneş gibi o mabudun vücudunu muzaaf tevatürle gösteriyorlar ve hakeza öteki fıkraları kıyas et. Allah'tan başka ilah yok, odur her abidin hak mabudu. Allah'tan başka ilah yok, odur her şakirin meşkuru. Allah'tan başka ilah yok, odur her zakirin meskuru. Allah'tan başka ilah yok. Odur her hamidin mahmudu. Allah'tan başka ilah yok. Odur her talibin mevcudu. Allah'tan başka ilah yok. Odur her muvahhidin mevsufu. Allah'tan başka ilah yok. Odur her muhibbin hak mahbubu. Allah'tan başka ilah yok. Odur her müridin merhubu. Allah'tan başka ilah yok. Odur her münibin maksudu. Haşiye. Münib kainattan yüzünü çeviren ve baki hakikiye müteveccih olan kimse, Allah'tan başka ilah yok, odur her kalbin maksudu. Allah'tan başka ilah yok, odur her mahlukun mucidi. Allah'tan başka ilah yok, odur her zamanda mevcut. Allah'tan başka ilah yok, odur her mekanda mabut. Allah'tan başka ilah yok, odur her lisanda meskûr. Allah'tan başka ilah yok, odur her ihsan için meşgul. Allah'tan başka ilah yok, odur minnetsiz inam eden. Allah'tan başka ilah yok, Allah'a iman ile. Allah'tan başka ilah yok, Allah'tan eman ile. Allah'tan başka ilah yok, şehadetim Allah katına emanet. Allah'tan başka ilah yok, hakkan ve hakikaten. Allah'tan başka ilah yok, izanen ve sıdkan. Allah'tan başka ilah yok, kulluk ve ibadet ona. Allah'tan başka ilah yok, melik, hak ve mübin o. Muhammed Resulullah sadikul vadil emin o. İkinci fasıl. Ekser Attab'ın ve bilhassa Gavs-ı Geylani'nin her sabah yirtlerinin Fatihası hükmünde 5-6 satır temcid ve tazim, benim için uzun bir silsileyi tefekkürün çekirdeği hükmüne geçip, 99 mertebeyi marifet ve tevhide işaret nevinden bir sümbülü manevi vermiş. O 99 mertebesinden 79 mertebesi burada zikredildi o işaretin her bir fıkrasında iki cihetle zat-ı akdese bakar. Biri hazır, mesut vaziyetiyle şehadet eder manasıyla, lillahi şehit tabiriyle ifade ediliyor. Ve emsallerinin bir bir arkasından gelip geçmesinden tezahür eden silsilenin işaretine, alallahi delil diye delalet eder manasında ifade edilmiştir Said Nursi. Bismillahirrahmanirrahim. Biz sabaha girdik. Mülk Allah'a şahit, kibriya Allah'a delildir. Haşiye asbahna biz sabaha girdik. Bu sabahın mülkü de Allah'a şahittir. Bu batta iki nükte var. Birinci nükte şudur ki, her şey hali hazır vücuduyla Cenab-ı Hakk'ın vücuduna ve vahdetine şehadet ettikleri gibi muntazaman tebeddül edip arkasında emsallerine yer vermek için gitmesiyle bir teceddüt sureti altında azim bir silsileyi göstermekle Cenab-ı Hakk'ın vücut ve vahdaniyetine delil demektir. Elhasıl şehidun fıkrasıyla hali hazır vücudunu ve delilun cümlesiyle de gelip geçen emsallerinin terkibinden teşekkül eden silsilesini gösterir. İkinci nükte, kaide-i nahviye ile el-alâ'u lillahi şehidetün demek lazım gelirken lillahi şehidün deniliyor. Çünkü her bir ala tek başıyla bir şahittir. Şehidün meskur lafzıyla her bir ferdi şehadet ediyor manasını ifade ediyor. Eğer şehidetün denilseydi cemaatin manasını ifade ederdi. Mesela ve rububiyetü lillahi şehidun deniliyor. Çünkü rububiyetten murat Cenab-ı Hakk'ın rububiyetiyle ettiği terbiyeler tedbirler şehadet ediyor demektir. Nefs-i rububiyet görünmüyor. Fakat onun eseri olan terbiyeler ve tedbirler görünüyor ki, görünen şeyleri şahit yapmak için şehidun denilmiş. Eğer şehidetün denilseydi, doğrudan doğruya rububiyete raci olurdu. İnne rahmetallahi karibun minel muhsinin ayetinin dahi rahmete müennes iken karibetün denmeyip karibun denmesinin nüktesi, güneş hükmündeki âli, külli rahmetin yakınlığını ifade etmekten ziyade, o güneşin şuaları olan hususi ihsanlar murad edildiğinden, her bir muhsine yakın bir ihsan görülür. İhsan lafzı ise müzekkerdir. Onun hakkı karibundur. Hem Cenab-ı Hakk'ın muhsinlere rahmetiyle karib olduğunu ifade içindir ki, karibetün denilmedi. Azamet Allah'a şahit, heybet Allah'a delildir. Kuvvet Allah'a şahit, kudret Allah'a delildir. Nimetler Allah'a şahit, daimi inanlar Allah'a delildir. Haşiye, bunun emsalinde şehidetün lazım gelirken müzekker lafzı bulunması inne rahmetallahi karibun minel muhsinindeki karibetün yerine karibundeki nükte içindir. Bazı yerde cemaat gelse de küllü vahid murat olduğundan müzekker lafzı olan şehidün zikredilmiştir. Güzellik Allah'a şahit, cemal-i sermedi Allah'a delildir. Celal Allah'a şahit, kemal Allah'a delildir. Azametul el azamet, mübalağalı azamet. Allah'a şahit ceberut Allah'a delildir. El ceberut azamutun daha batını ve daha daimisi. Rububiyet Allah'a şahit. Uluhiyet mutlaka Allah'a delildir. Saltanat Allah'a şahit. Yer ve göklerin orduları Allah'a delildir. Kazalar Allah'a şahit. El-Akziyetü hali hazır ve cüz'iyatın mahsus ve muntazam miktarları Fatır Hakim'in vücuduna şehadet ettikleri gibi takdir Allah'a delildir. Et takdir külli şeylerin ve cüz'iyatın zevaliyle başka bir takdirin ve muntazam bir miktarın tezahürüne, o fatır hakimin vücuduna delalet ederler. Adeta hayattaki intizamat-ı kazaiye, şehadet ve hayat ve mevtin münavebeleri içindeki tecelli kader ve muntazamane takdire, ihya ve imate delalet ediyor demektir. Mesela terbiye vücudunu şeraiti dahilinde idare etmek ve tedbir onu değiştirmek ve her biri ayrı ayrı delalet eder. Sair fıkraları buna kıyas et. Terbiye Allah'a şahit. Tedbir Allah'a delildir. Tasvir Allah'a şahit. Tanzim Allah'a delildir. Tezyin Allah'a şahit. Tevzin Allah'a delildir. İtkan Allah'a şahit. Vücut Allah'a delildir. El-itkan ehemmiyetli ve sanatlı yapılmasıdır. Halk Allah'a şahit daimi icap Allah'a delildir. Hüküm Allah'a şahit, emir Allah'a delildir. Mehasin Allah'a şahit, letaif Allah'a delildir. El-letaifu, görünen mehasinin zevaliyle, manevi ve misali suretlerine letaif irade edilmiştir. Veyahut o gelip geçen silsilenin mehasini murattır. Mehamid Allah'a şahit, medai Allah'a delildir. Mehamid hazır hamdleri murat edip, medai daimi ve sabit senalardır ki, güya hazır hamdlerin mazi ve müstakbeli ihata eden silsile emsalinden tezahür eden senalardır. İbadat Allah'a şahit, kemalat Allah'a delildir. Kemalat, mabudiyeti iktiza eden kemalat demektir. Yani abidler ibadetleriyle gitse de mabudiyeti iktiza eden kemalat bakidirler. Bütün gelen silsilelerin geçenler yerine ibadete sevk eder. Tahiyyat Allah'a şahit, berekat Allah'a delildir. Ve tahiyyatu yani bütün zihayatların asar hayatlarını muntazaman murad-ı ilahi dairesinde gösterdikleri cihetle sani zülcelallerinin sanatını alkışlıyorlar. Nasıl ki bir zat harika bir makine yapsa, başında bir fonograf, bir fotoğraf gibi ayrı ayrı kendi kendine işler, konuşur, yazar, muhabere eder cihazat bulunsa, o adamın istediği tarzı işlese, neticelerini güzelce verse, o makineye bakan nasıl ki o adamı maşallah, barekallahlarla alkışlar, manevi hediyeler verir. Aynen o makinada kendinden maksut olan neticeleri eserleri mükemmel izhar etmekle, o cihazatın lisan haliyle sanatkarını takdir ve tahsinler ve manen maşallahlarla tebrik edip alkışlar, tahiyyeler ve hediyeler verir. İşte bütün zihayatın her birisi, başında pek çok muhtelif fonograflar, fotoğraflar, telgraf ve telefon makinaları gibi çok makineler var. Onlar hılkatlarındaki netaici, maksatları nihayet derecede mükemmel gösterdiklerinden, hayatların tezahüratıyla tahayyat tabir edilen manevi alkışlar, hediyeler, tebrikler ve taksimlerle Sani Zülcelal'inin tesbihatını hem kemalat sanatını ilan ediyorlar demektir. Biz ise ettahiyyatu demekle, kendi lisanımızla o tahiyyatları yad edip, kendi hesabımıza dergah ilahiye takdim ederiz. Zaten lisan o makinalardan birisidir. Ve ondan matluk neticelerden birincisi bir tercümanlıktır. Salavat Allah'a şahit, tayyibat Allah'a delildir. Mahlukat Allah'a şahit, Mazideki kavari Allah'a delildir. Mevcudat Allah'a şahit. İstikbaldeki mucizat Allah'a delildir. Semavat Allah'a şahit. Arş Allah'a delildir. Güneşler Allah'a şahit. Aylar Allah'a delildir. Yıldızlar Allah'a şahit. Seyyareler Allah'a delildir. Ondaki tasarrufat ve ondan inen yağmurla cev sema Allah'a şahit. Arz Allah'a delildir. Yani yerde zahir olan kudret, ondaki bahir hikmet, ondaki mükemmel sanat, ondaki müzeyyen renkler, ondaki mütenevvi nimetler, ondaki vasi rahmet Allah'a delildir. Binler ayatıyla Kur'an Allah'a şahit, binler mucizatıyla Muhammed Allah'a delildir. Acayip ve garaibiyle denizler Allah'a şahit. Yaprak ve çiçek ve meyveleriyle nebatat Allah'a delildir. Yani yapraklarıyla tesbih eden, çiçekleriyle hamd eden, meyveleriyle tekbir eden o süslü, çiçekli ve meyveli nebatlar Allah'a delildir. Tesbih eden yaprakları ve hamd eden çiçekleri ve tekbir eden meyveleriyle ağaçlar Allah'a şahit. Tekbir edici hayvanat, tesbih edici huveynat, hamd edici kuşlar, cev semada kanat çırpan, tehlil edici kuşluklar Allah'a delildir. Kainat mescidinde namaz kılan ve ibadet eden insanlar ve cinler Allah'a şahit. Alem mescidinde ibadet ve tesbih eden melaike ve ruhaniyat Allah'a delildir. Sanat Allah'ındır. Öyleyse medih de Allah'a aittir. Sıbhat Allah'ındır. Öyleyse sena da Allah'a aittir. Nimet Allah'ındır. Öyleyse şükür de Allah'a aittir. Rahmet Allah'ındır. Öyleyse hamdolsun o Allah'a ki alemlerin Rabbidir. Neşhedü en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah cümlesinin şehadetine dair Allah'ım ey alemlerde seçilmiş Muhammed'in Rabbi ey cennetin ve cehennem ateşinin Rabbi Ey peygamberlerin ve en hayırlı kulların Rabbi! Ey sıddıkların ve ebrarın Rabbi! Ey alemlerde küçük ve büyük her şeyin Rabbi! Ey habbelerin ve meyvelerin Rabbi! Ey nehirlerin ve ağaçların Rabbi! Ey sahraların ve ovaların Rabbi! Ey kölelerin ve hürlerin Rabbi! Ey gecenin ve gündüzün Rabbi! Akşama erdiğimizde ve sabaha çıktığımızda seni şahit tutarız. Senin bütün mukaddes sıfatlarını şahit tutarız. Senin bütün Esma-i şahit tutarız. Senin yüce alemlerdeki bütün meleklerini şahit tutarız. Senin türlü türlü mahlukatının hepsini şahit tutarız. Senin büyük peygamberlerinin hepsini şahit tutarız. Senin büyük evliyalarının hepsini şahit tutarız. Senin bütün yüksek asfiyalarını şahit tutarız. Senin hak hesaba gelmez. Tekvini ayetlerinin hepsini şahit tutarız. Senin kırkatta birbirine benzeyen bütün müzeyyen, mevzun ve manzum masnuatını şahit tutarız. Kendileri aciz, camit ve cahil oldukları halde senin hal ve kuvvetinle ve emir ve izninle pek acip ve muntazam vazifeleri kaldıran bütün zerrat-ı kainatı şahit tutarız.'' basit ve camit zerrelerden yapılan mütenevvi, muntazam, itkanlı ve sanatlı hassiz mürekkebatın hepsini şahit tutarız. Hayat maddeleri nihayet derecede karışıklık içinde olduğu halde, nihayet derecede imtiyazla ve defaten birbirinden ayırt edilerek meşvunema bulan muhtelif mevcudatın bütün terekkübatını şahit tutarız. Enbiya ve evliyanın sultanı, mahlukatının en efdali ve bahir mucizelerin sahibi olan Habibi Ekrem'ini salat ve selamın en üstünü onun ve âlinin üzerine olsun şahit tutarız. Ap açık ayetler ve nurlu bürhanlar ve vazıh deliller ve parlak nurlar sahibi Furkan Hakimini şahit tutarız ve hepimiz birden şahadet ederiz ki sen vacib-ül vücut, vahid, ahad, ferd, samet, hay, kayyum, alim, hakim, kadir, mürid, semi, basir, rahman, rahim, adl hakem, muktedir ve mütekellim olan Allah'sın. Ve bütün güzel isimler sana aittir. Yine şehadet ederiz ki senden başka hiçbir ilah yoktur. Sen birsin, şerikin yoktur. Sen her şeye kadirsin ve her şeyi hakkıyla bilirsin.'' Yine yukarıda geçenlerin hepsini şahit tutarak ve onların hepsiyle beraber şehadet ederiz ki Muhammed senin kulun, peygamberin, alemlerde seçkin kıldığın kulun, halilin, mülkünün cemali, sanatının meliki, inayetinin pınarı, hidayetinin güneşi, muhabbetinin nisanı, rahmetinin misali, mahlukatının nuru, mevcudatının şerefi, kainatının tılsımının keşşafı, saltanat-ı rububiyetinin dellalı, isimlerinin hazinelerinin tarif edicisi, kullarına senin emirlerini talim edici, kitab-ı kainatın ayatının müfessiri, mahlukatındaki tecelliyatını görmek ve zişur kullarına göstermek için medar yattığın zat, kendi cemaline ve esmana olan muhabbetinin ve sanatına ve mahlukatına mahlukatının ve hasinine olan muhabbetinin miratı, alemlere rahmet olarak ve bu alem sarayının nakışlarındaki renk ve sanatların hikmetleriyle saltanat-ı rububiyetinin kemalatındaki güzellikleri beyan etmek ve alem kitabının kelimelerindeki, ayetlerindeki ve satırlarındaki hikmetlerin işaretiyle senin isimlerinin hazinelerini tarih etmek ve mahziyatını bildirmek üzere gönderdiğin Habibin ve Resulündür. Ey göklerin ve yerlerin Rabbi! ona ve aline ve ashabına ve ihvanına her anda ve her zamanda milyonlar salat ve selam olsun. Haşiye bu ikinci şehadette her bir kelime Nebüvvet Ahmediye'nin aleyhissalatü vesselam birer hak bürhanına ima ettiği, birer vazife-i nübüvvete, birer makamat-ı Muhammediye'ye aleyhissalatü vesselam işaret ettiği gibi, birinci şehadette her bir fıkra dahi külli çok berahin-i vahdaniyete delalet ettiğinden, güya her biri hem benim şahidim ve hem benimle şehadet eder ve ben onların lisanı hal ile şehadetlerini lisanı kale niyetimle kalbedip beraber şehadet getiriyoruz demektir. Ey hafiz, ey hafiz, ey hayrul hafizin olan Allah'ım! Bize ihsan ettiğin bu şehadetleri senin hırs ve himayene, ve senin rahmetine tevdi ediyoruz. Haşir ve nizam gününe kadar onları hıfzeyle. Amin. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Ezelden ebede her türlü hamd Allah'a mahsustur. Onun vücubu vücuduna öyle bir zat delalet eder. Haşiye, bu makamın izahı 19. mektup olan Mucizat Ahmediye'nin ahirindedir. Şu makamın her bir kaydı ve her bir kelimesi Risalet Ahmediye'nin aleyhissalatü vesselam birer deliline işaret eder ve Kur'an-ı Hakim'in kelamullah olduğuna dair olan bürhanlara ima eder. Peygamber aleyhissalatü vesselam ile Kur'an her ikisi vahdaniyet ilahiyeye birer gayet parlak delil olarak burada zikredilmiştir. İnsanlara onun evsaf-ı cemal ve celal ve kemalini öyle bir zat ilan eder ve onun vahid ve fert ve samet olduğuna öyle bir zat şahitlik eder ki, o bütün kainatın ve bütün enbiya ve evliyanın tasdikiyle musabbak, şahid-i sadık ve bütün ehl-i tahkikin tahkikatıyla müeyyed bürhan-ı natık, bütün enbiya ve mürselinin icma ve tasdik ve mucizelerinin sırrına mazhar olan efendisi, bütün evliya ve sıddıkinin ittifak ve tahkikat ve kerametlerini havi olan imamı, harika irhasat ve bahir mucizat ve kat'i ve vazıh bürhanlar sahibi, zatında güzel hasletlerin en nihayet meratibini, vazifesinde ahlak ulviyeyi, şeriatinde en yüksek seciyeleri cami, Kur'an'ı indiren Zat-ı Zülcelal'in tevfiki ve Kur'an'ın icazı ve kendisine Kur'an inen zatın ona kuvveti imanı ve Kur'an'ın muhatabı olan ümmetinin keşif ve tahkikatının icmaıyla vahyi Rabbani'nin mazharı, alem-i gayb ve alem-i melekutu seyir ve temaşa eden, ervahı müşahede ve melaikeye refakat eden ve cin ve insin mürşidi olan, şecere-i en münevver meyvesi, hakkın siracı, hakikatın bürhanı, muhabbetin misanı, rahmetin timsali, kainat tılsımının keşafı, muammai hılkatın halledicisi, saltanat rububiyetin dellalı, halik kainatın bu mevcudatın hılkatındaki makasıdının medar zuhuru, kainatın kemalatının i tezahürü, şahsiyet maneviyesinin remzi ulviyetiyle, fatır alemin bu kainatı onu nazar alarak halk ettiği anlaşılan öyle ki sani alem ona bakmış, onun ve emsalinin hürmetine bu alemi yaratmış. Düsturlarıyla saadet-i dareynin desatirine bir enmuzeç olan din ve şeriat ve İslamiyet'in sahibidir. Öyle ki o din adeta kitab-ı kainattan süzülmüş bir firiste, Kur'an ise bu kainat ayatını okumak için ona inmiş gibidir. Onun getirdiği dini hak şu vaziyetiyle kainat nazımının nizamı olduğuna işaret eder. Çünkü şu nizam ethem ve ekmel olan kainatın nazımı kim ise bu nizam ahsen ve ecmel olan dinin nazımı da odur. Yer ve gökler var oldukça salavatın en efdali ve selametin en etemli biz Adem oğulları topluluğunun efendisi ve biz müminler topluluğunun imana hidayet edicisi olan Abdullah İbni Abdülmuttalip oğlu Muhammed'in üzerine olsun. Bu vahdaniyet şahidi, kendisi alemi şehadette iken, alemi gayba dair herkesin gözü önünde öyle haberler verir ki, hali ve tavrı, alemi gaybı bizzat gören bir kimsenin tavrıdır. Evet görülüyor ki, kendisi görür, sonra da asırların ve kıtaların arkasından en yüksek bir sada ile beşer taifelerine seslenerek şahitlik eder. Evet mazi derelerinden istikbal tepelerine kadar bütün kuvvetiyle işitilen sada onun sesidir. Evet o ses yerin yarısını kapladı. Beni Adem'in beşte birini semavi sırgasıyla boyadı. Saltanatı 1350 senedir devam ediyor. Ve her zaman 350 milyon sadık ve muti raiyeti üzerinde Seyyid ve sultanlarının emirlerine nefis ve kalp ve ruh ve akıllarının kemali inkiyatla hem zahiren hem batinen hükmediyor. Asırların sarp kayalıklarına ve kıtaların geniş meydanlarına sapasağlam bir şekilde nakşedilen düsturlarının kuvveti şehadet eder ki, o nihayet ciddiyetiyle sesleniyor. Fevkalade zühdü ve dünyadan istinası şehadet eder ki, o davasında nihayet derecede rüsup sahibidir. Onun bütün hayatı şehadet eder ki, o nihayet derecede bir itminan ve vesuk ile dava eder. Herkesin ittifakıyla, herkesten fazla ibadet ve takva sahibi oluşu şehadet eder ki, nihayet derecede bir kuvveti iman ile, tatlı bir şekilde ve mükerreren şahitlik eder ve der, bilin ki Allah'tan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. Hem o şahitlik ettiği zatın vücubu vücuduna, onun elindeki Furkan-ı Hakim dahi dellallık eder. Onun celal ve cemal ve kemal sıfatlarını tasrih eder. Ve onun vahid-i ahad ve ferdi samet olduğuna şehadet eder. Öyle bir Furkan-ı Hakim ki, bütün enbiyanın ve meşrepleri ve meslekleri muhtelif, kalpleri ve akılları müttefik, bütün evliyayı muvahhidinin, bütün kitaplarının sırrı icmaın havidir. Zira bütün o kitapların hakaikı altı ciheti münevver olan Kur'an'ın esasatını tasdik ederler. Evet, Kur'an'ın üstünde sikke-i icaz, içinde hakaik iman, altında berahini izan vardır. Hedefi saadeti dareyndir. Nokta istinadı ise onu indiren zatın ayet ve delilleriyle, indirilen Kur'an'ın icazıyla, kendisine Kur'an indirilen zatın kuvvet-i imanı ve ümmiliğiyle ve kemal-i teslimiyet ve saffetiyle ve nüzulü sırasında mühim bir vaziyette bulunmasıyla sabittir ki mahzı vahyi Rabbani'dir. O bil yakin mecma-i hakaiktir. Bil bedahe envar-i imanın menbaıdır. Bil yakin saadete ishal edicidir. Meyveleri bil müşahede beşerin kamilleridir muhtelif emarelerden neşet eden bir hassı sadıkla sabittir ki, meleklerin ve ins ve cinnin makbulüdür. Akıl ve kamil insanların ittifakıyla sabittir ki, bütün delail-i akliye onu teyit eder. Vicdanın Kur'an ile itminan bulması şehadet eder ki, fıtrat-ı selime onu tasdik eder. O bir müşahede ebedi bir mucizedir. Ve bir basar mutlak sahibidir ki, bütün eşyayı kemale vuzuhla görür. Pek uzak ve gayb alemlerine, pek yakında olan hazır bir şey gibi nazar eder. Öyle bir inbisat ve şumulu vardır ki, meleği aladaki melaike-i mukarrebini bir dersiyle irşad ederken, aynı dersiyle bir çocuğu daha irşad eder. Talim ve irşadı, basitin en basitinden, yükseğin en yükseğine kadar, bütün zihşur tabakatını öylesine ihata eder. Ondan başka ilah yok ve bilin ki Allah'tan başka ilah yoktur. Şeklindeki mükerrer ve kat'i şehadetleriyle alem şehadette alemi kaybın.